Je ne pouvais pas ne pas prendre cette décision, ne serait-ce que pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la communauté d'agglomération dont je suis le garant. Lorsque la confiance n'est plus là, euh, il faut savoir en tirer les les conséquences. Erabaki hori agidura zartu du kanboko txiak bere burua defenditu gabe hartu baita peio etxeleku. Oficialki ez dakit orainik ere zer eduki daukan eh, gutun horrek. Hori baino grabeago ez dit eh, etxegarrai presidenteak aukerarik eman ere ene argumentoen edo ene irizpidearen adierazteko. Hor, eh, deplauki erori zauku erabakia. Txarrone etxegaraik hau zapezen zilegitasuna lehen estenduela duela errandigu. Ce sont les maires qui ont la légitimité démocratique. La La commission territoriale, elle vient pas se substituer à la légitimité des maires. Erabaki horren atzean, estrategia politikoak gordetzen diren galde egin diogu elkargoko buruari, egan berda peio etxeleku elgarrekin egiaren zat talde politikoaren buru dela eta elkargoaren funtzionamendua kritikatu duela behin baino gehiagotan. C'est pas un coup politique de ma part. Euh, D'abord, M. Euh, Monsieur Etxeleku ne me fait pas d'ombre. Ez da kolpe politiko bat nere gandik. Etxeleku jaunak ez baitit itzale egiten. Eajotaren ordezkari gisa talde politiko batean bere agintaldia eramaiten ari da alkargoan eta posible da, baina posible dena alderdi baten ordezkari gisa ezin da izan polo bateko erreferente izanki, nik ez ditut rolak nahazten. Representant d'un pol. Moi je ne confond pas les rôles peio etxeleku. Badakit ere azpiloko bat izan dela erabaki horren prestakuntzan, eta hor ikusten ditut hemen ere politikak eriaren joko zikinak ere martxan direla. Ondorioz peio etxelekuk ez gehiago parte hartzen ahalko Euskal Irigune Elkargoko osoko bilkuretan, eta errobi poloak erreferente berri bat izendatu beharko du.